บุ๊กทูเจ็ดสิบห้า 75 75. เหตุผลบางประการ Giustificare qualcosa. 1. Giustificare qualcosa. 1. ทำไมคุณไม่มาคะ Perché non viene? Perché non viene? อากาศแย่มาก Il tempo è così brutto. Il tempo è così brutto. ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มาก Non vengo perché il tempo è così brutto. Non vengo perché il tempo è così brutto. ทำไมเขาถึงไม่มาคะ Perché non viene? Perché non viene? เขาไม่ได้รับเชิญ Non è invitato. Non è invitato. เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ Non viene perché non è invitato. Non viene perché non è invitato. ทำไมคุณไม่มาคะ Perché non vieni? Perché non vieni? ดิฉันไม่มีเวลา Non ho tempo. Non ho tempo. ดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา Non vengo perché non ho tempo. Non vengo perché non ho tempo. ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ Perché non resti? Perché non resti? ดิฉันยังต้องทำงานค่ะ Devo ancora lavorare. Devo ancora lavorare. ดิฉันไม่อยู่ต่อ เพราะต้องทำงานค่ะ Non resto perché devo lavorare ancora. Non resto perché devo lavorare ancora. ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ Perché già se ne va? Perché già se ne va? ดิฉันเหนื่อยค่ะ Sono stanco. Sono stanco. ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะ Me ne vado perché sono stanco. Me ne vado perché sono stanco. ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ Perché parte già? Perché parte già? ดึกแล้วค่ะ È già tardi.